رحمت خدا بید بحثی این بکرد که هر کسی که سب یعنی جویندانه سب یعنی جویندانه یعنی هر کسی که جوینا یان یعنی آخف نکا به ریز و به قدر بشته الدهر الدهرش عنی الزمانه وقته یعنی شوه روژه وقته زمانه ده الدهر او همو ایکن همو بحثی وقتیه بحثی زمانیه بحثی شوه و روژه او که هک ایک جوینا بدته وقتی قصا بشته قصا بیرز برن بری شب و بکت وقتی بکت و صاله بکت و بکت و هر ایکل واجدانه بید که همو وقتن فقط آذ الله او از یدانا رب العالمینی و هر کسی که به بکت کرد جویندان بو وقتی جویندان بو دنیای جویندان بو شب و روژا جویندان بو سالا هر مادام ای قصا و وقتی کند کرد و قصاد بشته و قصد بیرز بشته و همو از یدانا که أزيد رب العالمين فقد آذى الله هر وكي نكاد حديثة البيغمبر صلى الله عليه وسلم إني أكيك بجد ما رب العالمين تيتا أذيب دان بلي رب العالمين خوب وخوي إثبات كري رب العالمين خوب وخوي إثبات كري ناف حديثة قدسي دا بيغمبر صلى الله عليه وسلم بجد رب العالمين بجد هر كسا كيف بهن تبكت أفا أزيتا من دا برهند أزيت جدد قل ضرره ضرره تو الأكيب داي يعني تو خرابية الجهنية تو مالوی بی تو هر چیزی که زارا که تو بقوتی تو زارا که بیاین یا ای که وی اوه جدا اوه کس نشد گهین تراب العالمی کس نشد وی زرا بگهین تراب العالمینی ضرر که و ازیتیش که ازیت دانیو هی یعنی نکات تو ای که تلالی تا و الله المثل الاعلى دبیش تا فلان کسی از گلکی ازیت دن دبیش که دبیش فلان آخفتن گوتی جوی دامن ناف جماعت بودم تو درود کی هی خدا چو ضرر نگهاندیه تا کابران نخوتا تا مروفکه پاروی لیوان نگتیه تا مالوی لیوان نگتیه تا چوشت خراب ضرر نگهاندیه مباشر اما تا چه اکری؟ تا نفسی یه چه اکری؟ ازیت ویه ده یه پی عاجز بید و اوه وأفا دانه طبعا یا رب العالمين وكيا بشرينية بس ونیا رب العالمين بخوا إثبات كي تبي أمش شبكين تبي با برب العالمين إثبات که كا مروفة هين که دن هزيت رب العالمين دي هزيتك واجتفى أو بس خد زانيت بس رب العالمين يقولي أف صفته ونيا يا هاي رب العالمين چي قوى مروفكي اف آخف نكر هر بشركي اف آخف نكر افا ازيادان رب العالمين يا ورب العالمين افا بخوي اثبات كي تبي امش بكين تبي امش اثبات كي بس وكي مروفينية وقت اكتا ازيادات افا ازيادانك وكي همو صفات رب العالمين ام چو لنظام كيفيته وی از دانه بس ما یه هات حدیث پیامبری صلی الله علیه و سلم که هر کسی که جوین وقتی هوا ازیت رب العالمین ده برچه جوین دان بو وقتی ازیت دان رب چون چونکی خالق وقتی کیه رب العالمینه اوه شب و روش چه کرین اوه سال چه کری اوه حیف چه کری اوه اف وقت همو چه کری و تین تدبت و ریوت بدوا شب و روشانه کیه رب العالمینه ولله المثل الأعلى الدنيا يجدا هكا مروفك نوكا رابط هكا من أف كتابات شيء كبير ويك بيت قصاب اشتا في كتابه جد الله كتابة شونيا شو كتابك وقلك خرابة كتابك وبيشة ونيا يجبينها بدته شو جبينك وخرابة بدته كتابه كي دي بيت أزيادان و كي بيت دا دار كلم خدان نه كتابه يا با كتاب كي چه كريا من يا چه كري از بيما أزيادان وقتی او جوینا دته وقتی قصاد بیشتر وی کتبه وقتی وی کتبه کیم کرد همو ونیا بومن تیتفا و همو از پیتی ما چه پیتی ما کیم کردن و پیتی ما از یادم بر هنده مرو وک رابی قصه که بیشتر و وی مخلوقه ونیا که شو و روژن و وقت که رب العالمین چه کری اوه تنقیص و کماتی ابو که بو رب العالمین خدا نکتبه را دا اینه به هنده اوش حلاقت و پیوندی و چه وحی وحی چی گوه مخلوق رب العالمین همو و ایکی لوا اوه ایکی لوا شو و روج و وقت و وصال و هیو و اوانا رب العالمین وقت چه کرین همو مخلوق هم ام تو قصابه جیه جوینه بده و نیا وکیلانی ما گلک جرم بینه گلک مروف اف آخفنه دویده هین ونیا دبینه قصاده بشته وقتی جوینه دیدته ونیا آه، جوینت کرد و قصد کرد دهنه گوتن بو وقتی بو زمانی بو دنیای بو هر ایک الواجدانه بید که همو مخلوقات رب العالمینه هذا همو تنقيص أو كيماتية كي همو بو رب العالمين وهمو توحيد مروي شلت كات توحيد مروي كيمت كات وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا مشركة شد قوتي قوتي ما هي إلا حياتنا الدنيا يعني قوتي الدنيا بس جينا دنيا هاي شو حياتي وشو جينا دنيا بجي دنيا يعني لا حياة لنا بعد الموت پشتی و جینا دنیا چو جیان دینینه نه و نیه و بحشت و جهنم نینه و چو محشره نیه و حساب نیه افشت همونیه فهنا بودی ما هي حیاتون حياتنا الدنيا بس اف حیات ما که جینا ما دنیا بس آهی ما دینیه نموتو امرین نموت و ونحيا وصابنا به یعنی یعنی هندك دمرن هندک دیده نشینه شينه وهندك دمرن وهندك دیده نشینه و وهر هو هر هو که رب العالمین دنیا هویا دانای و تی اوش دنیا بس دنیا جیانا دنیا هی هندک دنبالن و هندک دهین دنیا ده او امر هندس خلاص چو صابینا و چو جیان دینی نبجی به دنیا و ما یهلیکونا ایلا الدهرو و تی کیه او ما هلاک بد او ما مرینید او ما پیت کرد و بشتینی مد مرینید و تی وقت زمانه نگو رب العالمین مد مرینید وی أجل دست دو او رب العالمین ده امر ملک الموت قدهيت رحمة كيشيت أما قلتي أو إمت مرينيت كيا الدهر وقت زمانه ده چند زمان سر مروی و چید هم ده مروف چلهید ده مروف پیر بی زمان مت مرینید وقت مت مرینید ما لهم بذلك من علمین رب العالمین بيش دفانا علم نبو في آخفنه وقت واد بودی اف آخفنه الكيره اینا داره این یک کسابین اونیه پشتی مرنه كتو جيانين إلا دنیا دنيا و وأبي مكمرينيت وقت و وزمانا أما ونيا حاشا رب العالمين نيا ونيا و اوه أخفنا داری که اینا بو چو کتاب دا اینا بو داره چو پیغمبرا وقود بو عليهم و سلام كسي ما نگود یه نه رب العالمین چو کتابا دا خاره و نه چو پیغمبرش سلام و گود یه و ونيا و أفا لالي خورا بود داری این هم إلا یظنونه يعني یعنی اوه درو و خورا اف آخفنه چه بود يظنون يعني و أفا شيء كربو و أفا لالي خورا إنا بعلم بدليل هما تشك تدانين ونيا ما هم آيات القرآن هين وهم حديثة بيانبرية هين صلى الله عليه وسلم كان دي چله هين كجيان جيان جيان الدنيا نيبتنه جيان كاديا هاي پشتي دنيا ورب العالمين وقت هم چه كرينش هم بويره چه كري وإن الدار الآخرة لهي الحيوانو رب العالمین قرآن یادت بجيد رجاء قیامته و رجاء دیمایی که او جینا درست دلوره جینا کامل و یا خوش یا هاي او جینا دنیای همو جه امتحانه مده که كيما اما رب العالمین همه چه کریم بو کره بروژا قیامته وقتی آدم چه کری علیه صلاة و و حوا چه و برینت به حشت دار رب العالمینی به حشت نیشه داری پشت اینگه وقتی او دار خاری اما رب العالمینی نخون و شیطانی ره برین وخاري رب العالمين فرأي كرين عردي چه هنگ قوته هنك هنكو بحش و وچو انا به دير دید؟ قوته اوه ده هنك نوكا هنكو فرأي ما دنيا دا قو امتحانه در هندش رب العالمين وقت اولی آدم چه کردی و قوته نه نقوته از آدمی چه کم دانمت دانمت دا دانمت بحش دا اذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يشتبري آدمي شيكت عليه الصلاة والسلام و تی از مرو وکی چه کم تی کم خلیفه تی کم مازن کره دا ناف عدی دا برد ناف به حشت دا رب العالمینی بو امتحانه که پشتینگی اینا و قل نحبیطو منها جمیعا فإما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يقولي بشت رب العالمين آدم اینا ناف دنيا دوتي هرن ورجع امتحانيا از بنقو هدایت أفريكم هذا بنقو هداية أفريكم هذا بنقو كتاب أفريكم دی کتاب و كتاب ودي و ودي هدایت رب العالمين شو فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون چو ترسو چو عاجزی سروانه این قبر نه ناف قبری دا نه ناف ساحا محشر دا نه چنه جهنم دا نه ساسرات حتی چند ناف بحشر دا اما شو من اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا اما او کسی پشتاخوش نگر پشتاخو پر دین خوده و دی پیغمبران نچید دی کتابت رب العالمین نچید اوش ونیا جیه که گله که نخوش و یا تانکیه بو هم ناف قبری دا هم ساحا محشر و هم ناف جهنم ایدا جد هما نخوشتره و عذابت همه ماستره بو وانیتین جا رب العالمین وقتی هم چه کرین بو که ره چه کرین هر اصلا همه چه کرین بو حیاتی هم نه چه کرین بو دنیای همه چه کرین بو حیاتا دی اما دنیا بس جه چیه جه امتحان پیکرنه جه امتحانه تا امتحان خو خلاص کن ده چین ویره ده چی ورگینه و ده جزای خو ورگینه و او ویره اوه باشی کری ویره دشتر ناف خوشیه حتا حتایی ده و اوه خرابیش که ده ویرش در ناف نخوشي وعذاب حتى حتى إذا رب العالمين مهمال إفبارزيد بل هند رب العالمين ناف قرآن دول بمديار كي چند آيات زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن كافرات قتي صعب ونيا رب العالمين قتي بيغمبري صلى الله عليه وسلم بجي يا محمد صلى الله عليه وسلم بجي بايا هاي صعب ونيا وربي أس ربي أخو كمال لتبعثن هم همودش لهن صعب صعبنا ثم لتنبهن بما عملتم و پشتی صحابی نوه صحابی نوشتنه نیه نه بس مساح کتبه نه دی مساح کتبه و او عملی مش هم ما دی جزای مده تفمه همه دی بشت اما که هر ایکی اونگو چی کریه و بشت اینگی جزای مرویج دفعه و لولی رب العالمین اوه چی همو؟ همو افصانه چو ونیا زحمتی تدانیه این کانت الا صیحتا واحدتا ای قیجی اسرافیل دی پوف کته همو دمرن دی پوف کته همو دی صحابونه چو زحمتی لولی رب العالمین نیه برند بله ما دلیل هاتی قرآن دا حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم بنیا که ده چه هبید صابی نفا هی بشتی مرنه و ما دلیل که هم ظانی اف آخفنید کافره و یه مشرکه ونیا وقت بجن ما هي ایلا حياتنا دنیا بس جنا الدنيا ما عقلي عقلیشی هی که اف و ونیا مروف بشتی مرنه ده چه هید ده صابی تبه چونکه رب العالمین یه از مروف ایماندار جزاوی ده از مروفید ایماندار و پیغمبر را چه لیکم؟ ده سر اخم دنیا و آخرته یگوتی و امید بینی مروف ایمان تینید و مروف عمل صالح کرد و مروف که ظلماله تکرن و رب العالمین یگوتی ولا یظلم ربک احدا رب, رب تا ظلمت کسی ناگد مروف که ظلماله تکرن و ید مریتیش مروف مظلوم ید مرید و مروف ظالمش ید مرید و حق الكسي ولا نواتي این إلا بیا چه هبيد تبيا رجاك و ونيا رب العالمینی دانا بید که وانا صاح کده و و حق وی مظلومه که ورگرید ظالمی ورگرید عقل نیش مروف که چه هی که جیانه که دیه هی بجلی وی جیانه دنیایه و صاحبینه وی هی و نیا دویره چه دیار کد؟ ویره عدالت رب العالمین دیار کد و همو کسک ده چه ورگرده ولویره؟ همو کسک ده حق خوال گرده همو کسک ده حق خوال گرده و مروف ایمان داریش وقتی ایمان تینی تو عمل صالح کرد همه الهیویا کیره؟ همین هیو رجع قيامته هيفيا دنیا که دنیای دا رب العالمین جزای عمل بيه صالح همل داده دا نبل نه بالعکس مروف ایمان دار همو گفت کرد بیشت از جه خول کری خوش کم رجا قیامت خوش کم خو حتی بیشت دنیای دا جمنه نخوشیش بید جیان منا نخوشیش بید مصیبت و نخوشی سر منظورش بند اما هیویاوی و دلوی همه کری خوشه یه رجا قیامت خوشه طبعا هفت شتاکیانیه یا همو کسی زانی چون که رب العالمین امید وقتی چه کرین اوادان ناف دل مرووی دا و ناف گیان مرووی دا گل مرووی چه کری که مروف همو زانن اف دنیا بتنینیه ایلا نوک یا هی و ایلا بشتنگ حسابک هی و ایلا جیه که هی گلک خوشه و حتی حتی چند ویره ویرده و جیه که هیش گلک نخوشه بر اکا خوبه کافره بیا مشرکا ایلا هر ایکی چه هی هی که هوی دانه هی که یه دانه میاد دفلان کس هید مخلص کرد دفلان کس رجا قیامت مخلص کرد دفلان کس ما بده بحشت دفلان کس ما بده جهنم ده هر آخف نه جایه یه خلط و یه باطل و یه کافر و یه مشرک و هر یکی بخو یکی دانه اما اوید نوکا اوید وقت داری نوکا ود بودید کرد بودی الدهریه اوید بودی صابی نونیه پشتی مرنه او وقت اوید نوکش ود بیجن اوید نوکش اوه استهزاء واشونات کن و رجا قیامتت کن و صابین اوه پشتی مرنت کن و او جا رهی خون اوه بسلمانش یل سری علا سود بشت از بسلمان بشونی او ترانه و استهزاء پیت کرد بینید ایک نویجد که بشت بو چه نویجد که نویجد چه حاله چه چه هیا و چه نیا صاحبین اوه چه و آخف نویت کرد او خوزانی صاحبین اوه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا كس شو كافر الفرعوني ما أصر نبون فرعوني وأتباعتوي كسب ما أصر نبيه او اخفيتوي كرين كسينا كرين يقولي انا ربكم الاعلى ما لكم ما علمت لكم من اله غيري افا اخفنتوينا يقولي شو رب دينينا اسرى بهما ماصرم حاشا يقولي شو اله نينا الا اسنبم افا اخفنت فرعوننا قال هم دداش فرعون يقين أبو كارش موسى بجد عليه الصلاه والسلام شتي كيا يحق ويراست اما بو آه، ايمان بناتنا بو ندقوتي أبشتى حقا دو ويدس جيد وامروانه بیشن ام حسنا این ایک نوکه بید امریل مبکد و بچینه بن یاسایه که بیشت ما اوی بکه واجبه و اویش نکه حرامه بیشت هکه ام بیشین ام بسرمانین و هم دی دین اسلام چین تیوه حب کینه نخود دینه که حقه بس هکه ام بیشین و نیم مشه و پیچینه بید هوای نفس ما قبیل ناکد دنیا ما دل ما تیشید هکه ما گوتی ام بسرمانین و اوی حقه درابن چن چکن دل دل خود نوه و ده بخور که این نداره على اساس دا قناعت به خود کن قناعت به خود کن که اف دینه چیه یه خلط او دینه حق درام چی بجم الله چی رجا قیامت اینیه صحابه نوانیه پشتی مرنه او ده بخور ویچه کن بس دا چه نکد دا نهتت بین دین اسلامی دا دا بجنه رابا نویجه که دا بجنه عرقی و نخور دا بجنه زکات مال خوب ده و دا بجنه زینه نکه بس بو فهنده دوانه نکد ده چی بجید پشت الله رجا قیامت اینیه بيجت والله صعبي نفنيا دي بيجت بحشنيا دي بيجت جهنميا بس بو في اما وكيدي او خود دلي خدا زانيت كار چه هاي وصاحبي نفا هاي ورجع قيامته هاي وبحشت جهنمش هاي هر وكي رب العالمين بحسي فرعون وآل فرعون كدو بنمال فرعون وأتباع فرعون توجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فعندما دليل هاتين سر هندك هاي وصاحب هاي بشتمرنه خدا نكتبه رحمت خدا لبد وقت بحسي بآياته کریو اف آیت اینا اوانا چد گوتی مروفت کافر و مروفت به ایمان وانت گوتی اوه مهیلاغ بد و اوه متمرینی چیه وقت و زمانه نیه اما ما عقیده ما و بیروبایت ما اوه اوه مد مرینی العالمینه وقت نیه نیه دنیا وقت و شب و روش اوه چود سراسرمنیه اوه اصلا هر چود دسیدم یک و بند منی یعنی او رب العالمين وارفت بد منی یعنی رب او عبدت رب العالمين مخلوق رب العالمين او ريفا برنا ريفا برنا رب العالمين يتشتشن يريفتشن اما هو چو دنیا یه زمان من برینید حتی شف من برینن حتی عد من بمرینید حتی حیف من بمرینن حتی سال من بمرینن او مخلوقا ای که هی وارفت بد و یه وا تین تود بد و شویت وارفت بد و چو دستیدن یه هند رب العالمینی انکاری سروانه کرد یعنی و وانه چید بجنه بجنه یعنی الدهریین هوا و نوی ایمان ونیا علا سر جمع ایمان چون بس ایمان ما هي ونیا که زمان مهلاک بد هندک آده چه کت و هندک آجده مرینید وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى هذا حديث حديث قدسية يعني یعنی پیغمبر صلى الله عليه وسلم ذات قرت رب العالمين بدون چه به جبرائيل عليه السلام یعنی یعنی جبريل اف وحي ابو پیغمبرینه اینا صلى الله عليه و سلم رایکا جبرئیل نه هاتیه یعنی یک کل پیغمبر است که وگرای رب العالمین به هنده بجن حدیث اکا چیه؟ قدسیه طبعا قدس یعنی یعنی الطهاره يعني پاکجی و بكيماتي چونك چونکی اف آخفنا رب العالمینیه به هنده بجن حدیث اکا قدسیه اف پیغمبر الله عليه و سلم یک هر رب العالمینی ودگیرید بجد قال الله تعالى يعني رب العالمين بجد تعالى يعني أبي بلند أبي يعني جيوية بلند كسر عرشي وعرشش سر همو مخلوقها وقدر ويش هما بلندتره قدر ويش هما بلندتره رب العالمين شد بجد يؤذين ابن آدم بجد مروف أزيته من دات ابن آدم يعني بشيكة آدمي عليه الصلاة والسلام ذرية آدمي هم همو ابن آدمين چه کار بین چه کج بین هم همو ذرية آدمینه اجا رب العالمين بجيت هندك مروف هندك بشيكت آدمي هندك دريات آدمي أزيادة من دان إذا بظن أبا جناحك مازنة وأبا أزياد دان أبوك بو رب العالمين إيكي فأه آخفنا نبكات وفيش تبكت أبين وكادت في حديث ذا بجين أبا بيعن صلى الله عليه وسلم بجد رب العالمين بجيت يؤذيني بنو آدمة بجد مروف أزيادة من دن يسب الدهر تشا كانجي أزيادة رب العالمين تددان بجد هكمل في جفين دانا وقتي الدهر يعني الوقت والزمان وقت وزمان ايك جبين عبدته أبا أزيادان أبو كي أزيادان أبو رب العالمين وأنا الدهر ورب العالمين بجيت أزم خالق وقتي أنا الدهر يعني من وقت تشكري أس وقت ربابا أقلب الليل والنهار هي رب العالمين خب شرح كريبو ما مقصدك وقت قوتي أنا الدهر يعني أنا خالق الوقتي وقتي وأنا خالق الزماني وأنا خالق الدهري من وقت تشكري من شف روج تشكري وقلب الليل والنهار هزم شفت كما روش وروجش تبكشتين دي كما شاف وشفه كرت كم وروجه دريشت كم وروجه كرت اه، كم وشفه دريشت كم رب العالمين أفانا هم ما شهد كهات غيفت بد اما أفانا تشو بيچه نابيد هذا تراب بيوانيا مصيبتك بتهات نخوشيك بتهات وچو بيجي بنيا جوينا بدأ وقتي و بچه هول وقتی ما، هول زمانی که ما، و نیا اول وقتی چو چو دستیدانیه چو پیش نبود وقتی چو رو وینه اینه و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم طبعا مش هر مصیبت که بتهات اولی لما خوب که با. سبب و حنا اوی مکرین سبب و گناح اوی مکرین اف مصیبت او متن چو جارا وقت زمان دنیا بمروی چی ناینید بمروی مصیبت ناینید بمروی نخوشی ناینید درسته تو بیجی اف روژه گلک گرم بو درسته تو بیجی اف روژه گلک ساره درسته تو بیجی اف روژه ونیا فلان روژه مگلک ازیاد دید ونیا ام ماندی بوین ام بشول بوین اما هود کردم، اما هود کرد وقتی آدیه و تو بحثی وقتی ناکی توی بحثی وی روژت که کاتک گلک نخوشی ها دیدی اما تو قصا بجی وقتی بیجی زمانی روژه که گلک ها رشه ونیا وکی لالی ما مشوره فلان روز نه يعني اوه همو قصة يعني چی اکر روژه ول تکریه روژه او کسی تمران دیه روژه روجة ونيا او خسارة بسرته اینه و روژه او مصيبة بتاينا ونيا ونیا اوه عقیده که ایمان داره و بسرمانانیه ونیا اوه عقیده که شرکیه اوه مصيبته رب العالمين أبي باشيا بمرويتينيت رب العالمين وإن يمسسك الله بضر هي بوتي هكا كي متى مصيبتك هنا رب العالمين سبب چه دبو في مصيبتك سبب وقناحا أبت ماكرين وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم أما شاف وروج ووقت وزمان هذا شو بمرجنان بلندش لوط عليه الصلاة والسلام وقت قوتي قوتي هذا يوم عصيب قوتي روجك شبو روجك قلك سرمدران بو إنه قوتي روجك خراب بو نقوتي روجك روجك نحسه نبودی هف روژه روژه بونیا خروی خرابی بو منینا نبودی ده هل وقتی که محل زمانی که مز قصد کریت و بیرز بری چی نکرن؟ بری وقتی نکرن بودی اما هف روزه سرمن گرکا چی بو؟ یا برام بو که چه بو وقت میوان بو هاتین و ملائکه چوی نمالاوی سر شکل هندک مرو چون اوی لوط علیه صلاة و سلام نزانی که اوه ملائکتن و قوم هاتین دعوا شوید خراب گلوان میوانه نکرین و دا خاص کرد و قانی گوتی امت هاتین دا شوید خراب گل کن وی شرم خو کرده وی وی روژه را گلک هاته چه؟ هاته ازیدان و شرم خو کرده برانبری میوانه خو بنده ها هادا یوم عصیبون گوته افرو از گلک چه لاتیم؟ بو من گلک بو از گلک هات ما ازیدان برانبری میوانه خو اما نگوتی ونیا چو قصه و چو آخفنت برست نگوت چه نگوت نه وقتی زمانی بنده ام ایماندار و مروف ایماندار و توحید مروفیه که مروف نابی چه بکد؟ نابی جوین و قصه بشته که؟ بشته وقتی وقتی چه دسی دانیه وقت شب و روژه سال و هیون همه همو کیه روید بد و قلب اللیل و النهار همه وانه روید بد کیه؟ رب العالمینه و عیبدار کرنا وانه و جویندان بو وانه دار کرنا کیه؟ نقص و تنقص بو رب العالمینه یؤذین ابن آدمه من دایی برای بسلمان تیوی هم خوشیار بید زمانت خوب پاکش کن حتی یک بجد والله ما مقصد من اونیه من رو بی او بید آن او نبید ونیا وی ام زمانی خوب پاکش کن چون لفظ نابی سر ما دوی بین بینه داره که کیماتی بو رب عالمیت دبی کو از یدان رب العالمیت دبی نیا با هم کنگی ده خو دین خو کن کنگی ده دین خو تیگه هکم هتانو که نزانین که چه رب العالمی کیف بده و چرا رب العالمی کرب لیبد بن و چه باشی باشی بو مته دولای رب العالمی و چه از یدان رب العالمیت دهدان که هم وی نزانین نیا یعنی هم دین خو نزانین چونکه هنده شته همه معاصر ناف مدو لالی ایمان داره کیه رب العالمینه دیوی هم خدای خوب ناسی دیوی هم ناوی بیم زانی دیوی هم صفات بیم زانی دیوی هم زانی رب العالمین چی کیف بیده دیوی هم زانی رب العالمین چی کرب لیود بن ایکی الله رب العالمین کرب لیود بین و نبس کرب لیود بینه از یدانه بود که از یدانه بود رب العالمین رب العالمین یو یؤذین ابن آدمه بجد ازیت آمدن وقتی چد کرد یسب دهره، جوینا دتا وقتی نیا تیوی هم نیش شک عقل خوش دای نشوله و نیا وقت چه ناکد وقت چه ازیت مروی نادد نیا گل اجازه وقت اگه گلک خراب بی، وقت اگه زمان اگه گلک خرابه زمان خراب نیه، زمان کیه حتی تو بجی زمان خرابی زمان چیه شب و روزن شب و روز هش وقته رب العالمین آدم چه کری علیه صلوات و سلام و عرض عثمان چه کری هر او شب و روزن حتی نوکه شب و روز چه فرق نبینه هر شب و روزه هر شب و روزه هر شب و روزه کار چجوره هاتیه کو وقت آدم علیه صلات و سلام شب و روزه تو وکی نوکه نبن آنگی شب و روز نبن بس شب بید و نوکه بس روز بید آنگی بس روز بید بس شب بید چوش دونیه شب و روز هر اوید وقت آدم علیه صلات و سلام حتی اخیری هر او شب و روزن همو اون اوی رب العالمینی چه کرین هیف دی هر اول إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا يوم خلق السماوات والأرض أو رجع برع من عرض عثمان شكرين شاف هيف چندن دانزلنا همو صالك دانزل هيدا هر أفنا هر أفنا چو بدل نبينا چو خراب نبينا أفا خرابي نادن أفا خراب نابن ونیا که خراب بودن و که تیوی روش نما بود تیوی حیف نما سال نما اما اوه هر تین و چن ولی ریوه چن ریوه برنا رب العالمینی اما اوه خراب بید کیا مروفه به هندی درس مروف چه بجید؟ مش اغلب مروت خرابین اما وقت خراب نبیه زمان خراب نبیه دنیا خراب نبیه همه خراب بین کی نه؟ همین همین مروف ونیا و کی آخف و ونیا دیده گوتن بجد ام گلک جارا وقتش تک چه بو نخوشیک چه بو یک هل کی عیب دار کن زمانی وقتی ولا زمانه که خرابه ولا وقتی که خرابه ونیا اما کی خرابی ات یعنی عیب دار و ات خرابه بر هندش عیب دار کرنا زمانی و یا وقتی از یدانا که از یدانا رب العالمین مروف مسلمان تیویا در خود پارزی نیام یعنی بزنین شب و روش هر وکی ایکن وقت هر وکی ایکن و اوی اف وقتا چکی رب العالمینه تو جوینا بده زمانی وقتی دنیا تو تاوه وقتی کیم کرنو تا از یدانا که دا از یدانا رب العالمینی دا وقلب الليل والنهار أبي شفرو جاري بات رب العالمين تنيا وفي رواية لا تسب الدهر رواية كوية شواتي في عمبس صلى الله عليه وسلم بجيت لا تسب الدهر بجيت جبينا وقصنا بجنا وقتي فإن الله هو الدهر رب العالمين وقت شاكري وهو وقت ريبت بات وهذا الدهر نوفي رب العالمين الدهر جمهور علماء بجنة في رب العالمين يقولي كش أول شنك رب العالمين بخوي يقولي وقلب الليل والنهار يقولي دهر شاف روجن يقولي أزم چد كم أزم وا شاف وروجا ريغت بم يعني باشتف دهر دينا في رب العالمين بيتو چش بيت ومخلوقش بيت يعني چنا بيت اجتمومانية اجتمومانية راحة كي في رب العالمين وراحة كيش چيه و هرگش مخلوقه مخلوق و رب العالمین خوبی ناوی چه بید کرد ونیا چه کری و ریفت بد ونیا بشتا بر هند علمای بودی اول مخالفه اتگل و او ناویت رب العالمین و ما گوتین و او چته گریده بذات رب العالمین و صفات رب العالمین و اوه بر برهند اول نظر رب العالمين الدهر نظر رب العالمين اما الزمان همو مخلوقة كأيك مخلوقه و رب العالمين شيء كده وعيب دار كرنا وعيب دار كرنا خالقيا وكيماتيا بو رب العالمين باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه هذا شهر الديسا كيماتيا توحيده ونقصه بتوحيد مروفي هكا مروفي هندبكت كمروف ناف وكي دان تسر ايكي وبيجي بو ايكي كأو ناف بس بو رب العالمين من كارينا نافت مازن كرنه نوفيد مازن كرنبن وأو نوفك كبز برب العالمين بيتا كارينا قاضي يعني حاكمة قاضي الذي يقضي بين الناس هو أبي حكمين ما بين خلق دولت درست بيجي أبا قاضية أبا حاكمة أما قاضي القضاة بيجي أبا حاكمة همو حاكمة أو بس رب العالمين و بس يا رب العالمين نوفيد في نوفي بوچو دانه فهنده قوتي باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه آن وكيفي ونيا سلطان السلاطيني هر ناوك ديه هو هبيد ونيا هر ناوك ديه هو هبيد هذا همو ملك الأملاكي هذا بس بو كيتنا كارينا بس بو رب العالمين نابد بو كيف بينن نابد بو مروفا بمروفا بينا ونیا ونيا على أساس هيك دهيت ونيا تغشرين كاللالي ايكي ده ناوك هو دانته یهودی هم مولوی خراب کرد به غرور و عجبه چی کرد بشته و قاضی القضاته هذا سلطان و سلاطینه و نیا آخف ده کرد و هم ده مال خوش خراب کرد و نیا کده چه کرد که ایک الواج دار که بس برا بالعالمین تتکاینان و او هر صفت مخلوقی نیا درابید بو که داند بو بکی داند جا جا رحی بکی هوش نبید جا رحی بکی حاکم همو و حاکمت وی جیش یعنی بعض وی نوای بشت درو اول هیش تو ده آخفن از خلطیه کادی و نیا گناه حکادیش بویت نویسین که اول چت کردیش اول دروش کرد و نیا درود کرد و آخفنه که و نیا مخالفی شریعتی بودی، و بشت اینگه و نیا آخفنه گوتی بس برابر بالعالمی تتکارینان اول نقصه بتوحید توحید مروری، هكا بيتا كارينان بجي أبا قاضي قضات العراقه درست هنجي چونك تا تحدید کرد، تا تقييد كد تقولي هذا حاكم همو حاكمة عراقه هتا مطلقا نقولي هذا حاكم همو حاكمه بس اگر تو بيجي هذا حاكم هما زيركتر الحاكمة عراقه يعني یعنی مازن حاكمة عراقه يعني یعنی هر دولة تكادية هذا تتقيد كدرسة اما رو عام بيجي قاضي القضاة هذا چه نابيد ونحوي هر ناوك ديه بيت هر ناوك دي كأف معنوات دا بيت معنا مازن كرنه او مازن كرنيش بس برب العالمين بيت چه نابيد اوه كيناتيه بو توحيد امروفي كيماتيا ونحصد كيف نف توحيد بدا وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله أخنع يعني كيمترين وبقدرترين ناف لدى رب العالمين رجل تسمى بملك الأملاك مروفكي نوفي كان ملك الأملاك يعني ملك هم ملكه ملکش او به سلام دستیده هی هی قوه دستیده هی ملك ملک دستیده هی او ملکه ملک الاملاک بس کیه بس رب العالمين او همو ملک دستویده هی و او خدام ده صلات همو دستویده هی قوت اوی همو ماسا بس رب العالمين بر هنده رب العالمين گره کرف وانا وانا ودون نافا كبو رب العالمين بتنيا صفتك رب العالمين يا بس نفر رب العالمين ده تبي بمرو بهي كار رب العالمين إن أخنع اسم عند الله كريتين وبقدرتين ناف دا رب العالمين يعني هيك نوفا يقول دون تسامرو مروفك يون دون تسر رجوجا حسبنا كدونيا نكت هذا موازن يبوي هف مروفا بقدرتين كسل رب العالمين هر وكي بس على الله وسلم بجيت رجع يا بيت متكبر دي حشرة وهي تكرم لا رب العالمين أمثال الذري يعني هندي وكل ما يدي تشكي هذا هندي ودي حشرة وهي تكرم بل بيادي كمان دي بيلينت بن پیش خلقی داوه بو چونکی اوانه خود دنیا ده معظم کری کبر ایکل یعنی المتکبر ناوه کیه ناوه رب العالمینیه چو بشر نیه که تکبر لاری هبید و یه بی عیبید و بی کماتی بید حتی خوفه صفته بین تناف خدا و بس یه صفته که خاص و طایبته رب العالمینی با اجا یک بچید بین تناف خدا رجا قیامت هو دهین غزیر کرن اوه وینا ویش دان تسر خوب پیغمبر بجی صلی الله علیه وسلم ان اخنع اسم عند الله يعني یعنی بقدر ترين ناف وكيمترين نفلان رب العالمين أبايا رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله شو ملك مالك نينا يعني ملك داسي لهبيتو مال هبيت وبدا صلاة داسي لهبيت إلا رب العالمين يعني مالك حقيقي بس كيا بس رب العالمين خويا هاي دنيا دما هاي تبيجي ونيا أبا مالكه أبا خدانا في خانيه خدانا في عردية خدانا في ونیا هر که شتێکی هەبیت خدای وا دکانایە ئەمە مالکێویە بەس ملکویە کێمە ویه کێمە یه زور نیه یه مطلق نیه همه مالکی حقیقی کیه رب العالمینه مالکی حقیقی ئەو افشته همه هەموو ویه او کیف خدا صلاته تلات کرد و غیبت بد و هر شته که حس کرد دیدت ایکی و هر شته که حس کرد دلی ولگری تو کس نشد بشه تو بود دیوی و کس نشد بشه تو بونا دیوی و کس نشد هکا دو ایکی ریکی لی بگری تو هکا ایکی لی ولگرد کس نشد منعی لی بکد او بس کیا او بس رب العالمین بر هنده پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم لا مالک الا الله قال سفیانو مثل شاهان شاه شاهان شاه اوه فارسیه هف كلمة فارسية يعني ملك الأملاك شاهان شاه يعني ملك همو ملكة هفش ديسا جبرا فارسي بيت كردي بيت تركي بيت اه، انجليزي بيت هر لغة كابيت اف نافا نابيت بمروفا بنكارينا بقدر ترين وكيم ترين نافا لرب العالميني نا نابيت او دانيا سرخو نابيت مروفيش بيشتا كسك وفي رواية أغيض رجل عند الله أغيض يعني رب العالمين بتر هما كرب لبردن الغيظ أشد الغضب يعني رب العالمين جل جل كرب لبردن وغضبك جل كوزو رب العالمين سرفا كسناهي على أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه رجل تسمى ملك الأملاك يعني حتى أخيري هذا حديثة يعني رب العالمين بتر هما كرب وكسناه بن رجع قيامته اوه ناوی بیتا ملک الاملاق یعن قاضی القضات یعن هر ناوکی دیه بید قوله اخنعو یعنی اوضعو و اول خدا نکتبه اوش ونیا اوش ایکل وابا باگوتی که مروف نابد چون نابد هو دان تسر بو مروف اکی بیتا یا مروف دان تسر خو چونکه اوش هر نقص و کماتیه بو چی و توحيد أمر بي هنجي توحيد أمر بي كامل بيت كأوجت تايبت بيت رب العالمين و أوجت خاص بيت رب العالمين و بس بخده تكالينا نوید مروف کسی که تشریک گر رب العالمین ده خو هکت چش بید خو هکت بس ناف دانانیش بید و ایک دبیش ما مقصد ما پی اونیه مقصد ما بس با اوه یعنی گلک زیرکه آن ملیکه که گلک موازنه آن یه قدره دبیش ده ما رب العالمین یه موازن کری رب العالمین یه موازن بس گود یه دین رزامن گود یه ناوکی بودانه که اون نو بخوده تکارینان گود یه که بودانه که او صفت با رب العالمین تکارینان رب العالمین نبود ما اف صفت و اف نوه نبود ما اف شوه نبود ما یا رب العالمینی وی مازن کری وی بقدر اخستی او رب العالمین امتحان او شوه رب العالمینیه اما نبود ما او چرا بکن؟ ممكن نوفا كي بودانه كنوفا بس برب العالمين بتكارينا يعني صفاتك كي بودانه كبس برب العالمين بتكارينا رب العالمين امر ما في هندين أكليا فهند مری و بسلمان هنگی دی توحید ما کامل بید که انواج دانه هما خود پارزین و همه اوچتی کیماتی و عیبید و نقص ده بید برام العالمی تیویا مروی و بسلمان خود پارزید دا ایمان ما بخده کامل بید توحید ما کامل بید و دا سبب و نجو جو عملانه که سبب هنده که رجا قیامت چین رب العالمینی و رب العالمین کرم روی ربن رب العالمین ویره بشتما که تبو فلان چشت کر اوه بو وعيب ونقص برب العالمين يعني كماتيب الدين مروفيدا والتوحيد مروفيدا صلى الله وسلم على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين